Cały czas wjazd hitem, życie płynie, zip jest zipem Jest pomysł na płytę, płyta jest tego wynikiem Żaden zip nie jest typem, co chciałby się przylansować Zip dlatego jest zipem, bo z bitem lubi rymować Nie jeden próbował z zipami się zaprzyjaźnić Nie jeden cukrował, przez co sam się tylko spłaśnił Nie jeden żałował, bo prowokował i drażnił Nieudacznik motywował się tym, że jest kimś ważnym Trzaśnij, jak masz mieć jakieś pretensje Każdy ma kolekcję, pozdrawiamy konkurencję konkurencję Liczą się intencje, a nie same referencje Też trzeba mieć odwagę, żeby wygłosić recenzję A ty, jak chcesz, możesz dalej strugać kupa Biód, cukier, cukier, aby do celu po trupach Słuchaj i się ucz, jak ja i moja grupa Traktujemy z góry te karykatury tutaj szczery uśmiech to nie nasz kierunek Zip skład, sokół pono, deszczu wzajemny szacunek Jebać wizerunek, make-up i maskaradę Zarzuć mi coś, chuj na to kładę Jestem sobą zawsze i nie udaję Płaszczysz się przed nami jak złotówka pod tramwajem Za to kurwisz na nas, kiedy nie słyszymy Życzę zdrowia dla ciebie i całej rodziny do udawania Nie czułem mięty Żyję dla bliskich swoich, nie dla legendy Ja w różowym swetrze nadal będę mężczyzną A pista ze złotą ketą nadal jest pizdą Sierotko, chyba powoli się w tym gubisz Bardziej naturalny niż ty jest już Rubik lub jak lubisz, dupo lizie na salonach Miód i cukier i klepanie po ramionach Miód, cukier, cukier get too.